12481 fatvo. Safarda roza tutish yaxshilikdan emas hadisining ma'nosi. Savol: Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning safarda roza tutish yaxshilikdan emas deganlarini eshitdim. Bu musofirning roza tutishi durust emasligini anglatadimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan 20161 raqamli savolning javobida aytib o'tilganidek, Safarda ro'za tutishning 3 holati bor. Birinchisi, agar ro'za qiyinchilik tug'dirmasa, ro'za tutish afzaldir. Ikkinchisi, agar ro'za qiyinchilik tug'dirsa, ro'zani ochish afzaldir. Uchinchisi, agar ro'za sog'ligiga zarar yetkazsa yoki halok qilish xavfi bo'lsa, ro'za tutish haromdir va ro'zani ochish vojib bo'ladi. Buning sunnatdan dalillari oldin keltirib o'tilgan. Ikkinchidan, savol beruvchi nazarda tutgan ushbu hadis Uchinchi holatga taalluqlidir. Hadisning mazmunini va rivoyat qilinish sababini tushunib olsak, holat yanada ravshanlashadi. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir safarda edilar. To'planib turgan odamlarni va ustiga soya qilib turilgan bir kishini ko'rdilar. "Ma hada? Bu nimasi?" dedilar. Ular rozador ekan deyishdi. Shunda u zot "Laysa minal birri as-sawmu fis-safar" Safarda roza tutish yaxshilikdan emas dedilar. Sahih Buxoriy 1946-chi, Sahih Muslim 1115-chi hadis. Shayx Sindi aytadi: "U zotning yaxshilikdan emas degan so'zlari, ya'ni bu to'at va ibodatdan emas deganidir." Imom Navoiy aytadi: "Hadisning ma'nosi agar sizlarga mashaqqat tug'dirsa va zarardan qo'rqsangiz deganidir." Hadisning siyoqi shu tafsirni taqozo etadi. Dar haqiqat, hadis ro'zadan zarar ko'rgan kishi haqidadir. Imom Buxoriy rahimahulloh ham hadisdan shu ma'noni tushunganlar. U zot bu hadisni quyidagi sallavha ostida keltirganlar. Babu qawlin nabiy sallallohu alayhi va sallama liman dhullila alayhi va ishtadda al-harru laysa min birri as fi as safar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning kun issig'ida ustiga soya qilib turilgan kishiga safarda roza tutish yaxshilikdan emas deganlari haqidagi bob Hofiz ibn Hajar aytadi: Bu sarlavha bilan u zot sallallohu alayhi va sallamning safarda roza tutish yaxshilikdan emas degan so'zlarining sababi u zikr qilgan mashaqqat ekanligiga ishora qilgan. Ibn Qayyim Tazhib us Sunanda aytadi: U zotning safarda roza tutish yaxshilikdan emas degan so'zlariga kelsak, bu muayyan bir shaxs haqida aytilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning ustiga soyabon tutilganini va roza uni holdan toydirganini ko'rib, shu so'zni aytganlar. Ya'ni inson o'zini shu darajaga yetkazguncha qiynashi yaxshilik emas, vaholanki Alloh unga og'iz ochishga ruxsat bergan. 3-dan bu hadisni umumiy ma'noda, ya'ni har qanday safarda roza tutish yaxshilikdan emas deb tushunish to'g'ri emas. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning safarda roza tutganlari sabit bo'lgan. Shuning uchun Hattobi rahimahulloh aytganlar: Bu so'z bir sababga ko'ra aytilgan Shuning uchun u o'sha kishining holatidagi insonlargagina tatbiq etiladi. Go'yoki u zot agar roza musofirni shunday holatga olib kelsa, roza tutishi yaxshi emas deganlar. Bunga dalil payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning fath yilidagi safarlarida roza tutganlaridir. Vallohu a'lam.